shigo sashen nasu haka nan ta kusa wuni dan har wajen karfe biyu na rana sannan Abbas ya dawo gida dan ya dan huta sannan ya shirin zuwa masallaci tun daga falo ya ci cikin eh, kar babu kowa a hankali ya daga labulan ɗakin Maryam ɗin ya leƙa bai zanta ba yana mamakin ina ta shiga sai ya tuna da safa da zai fita ta ce masa kanta na ciwo dan haka sai ya nufi ɗakinsa don yana tunanin ila ko har yanzu tana kwance yana saka kai ɗakin kuwa ya same ta gaba ɗaya tana neman ta fita daga cikin hayyacinta sai fama faɗin wash wash take yi ya kalle ta sosai gani yayi tayi wuce ta wuce da ita jikinsa na rawa ya kanta yana faɗin Maryam ne zan gani haka ya haye gadon gaba ɗaya ya jawo ta kan kafaɗin shi ganin ta narke ga wani irin nishi da take sai ya sa ya tsorata ya rasa ma wani irin tambaya sai mata ganin abin ba na wasa bane yasa ya aje ta a gefe da gudu gudu sauri sauri ya fito daga cikin ɗakin ya nufi cikin gida ɗakin hajiyar mu ya tana zaune a bakin gado tana karatun littafin addu'o'i wanda take duk ranar juma'a kamar wannan lokacin ganin yadda ya shigo ɗakin ne ya sa ta tsaya kallon shi har ya tsugunna a gabanta ta aje littafin tana faɗin yaya dai abbas na ganka kamar a ruɗe lafiya dai ko kai shi a ƙasa yake faɗin hajiyar mu maryam ce babu lafiya ina kuma tsammanin haihuwa ce kafin ya rufe bakinsa ma tuni ta miƙe tana faɗin tun yaushe kenan yace ina ganin tun safe dan wajen aiki tana kwance na tambaye ta tace kanta ke ciwo sai yanzu da na da na same ta tana su. Hajiyar ma ta saka hijabin ta tayyo waje yana binta a baya ta leƙa ɗakin Hajiya mama tana faɗa mata ta same ta a sakin Abbas Maryam tana naƙuda ita ma a ruɗa ta tsaya neman hijabin ta su tuna sun yi gaba suna shiga ɗakin suka same ta babu yadda take Hajiyar mu tai salati sannan tai kanta tana faɗin Abbas ya sauri ya gyara fakin ɗin mota su tafi asibiti yana fita sai ga Hajiya mama da wata tsohuwa inna da take gidan su ma suna ganin halin da take ciki suka ce a tafi asibiti anan suka kinkime ta da kyar take iya taka kafarta Hajiya mama ta ce shugaba ita za ta kira Bara'atu ko Aisha idan sun san inda ta ajiye kayan jariran za su biyo su da shi. Anan hajiyar mu da inna suka fita da ita. Abbas yana cikin mota amma gaba ɗaya gani yake halin su har rawa yake. Bai taɓa ganin Maryam a halin ciwo irin wannan ba. Suna zuwa asibiti nurses suka shiga da ita ɗakin haihuwa. So kuma duk suka tsaya a ƙofar ɗakin. Hajiyar mu tace ya kamata Abbas ya je masallaci kar ya rasa sallar Juma'a. Har ga Allah shi kan ma ya manta yau Juma'a haka nan dai ya dawo ya tafi. Yana dawowa ya iske asibitin cike da ɗan uwan shi. Amma ba aika gidan masu Maryam din ba. Dan Hajiya babba ta ce kar a tada musu da hankali a bari ta haihu tukunna. Mami Saratu ta ce ya kamata Abbas ya koma gida ya bar su su matan. da ƙyarya ya ta tafi idan ya san ko ya tafi ma babu wani abu da zai iya hassalawa kan shi zuciyar shi gaba ɗaya tana asibitin nan haka nan dai ya daure Maryam kan har yanzu ana ta fama har yamma ba ta haihu ba kuma ta gama galabaita Abbas ya sake dawowa asibitin ya su zai zo ya samu ta haihu amma sai aka ce masa har yanzu ba ta haihu ba hankalinsa ya sake tashi yace yana son ya ganta da kirnosis din suka yadda ya shiga dan an ce maza ba sa shiga yana shiga ya same ta shalle ta ne akan gadon haihuwar gaba ɗaya tashi ta hayyacinta bai san lokacin da ya isa bakin gadon ba ya ɗaga kanta ya ɗora a kan cinyarsa yana shafa kan nata a hankali ne. jiya yake tsikar jikin shi na tashi yana jin tamkar ya tsara ciwon ya dawo da shi kansa wani irin tausayi ne yake ratsa zuciyarsa ya yi a hankali tana faɗin ka taimake ni ya a baskar na mutu ai gaba ɗaya sai ya sake ruɗewa yana faɗin ki ya haƙuri Maryam ba za ki mutu ba za ki haihu lafiya in Allah ya yarda addu'o'i kawai yake yana tofa mata Ƙarfinta ya ƙare ta komos da ƙyar take. Tun zuwan su hajiya suke mata addu'o'i suna tofa mata a ruwan zamzam suna ba ta tana sha. Ya mai da kanta saman gadon yana faɗin bari in je in samu likitocin in ji ko da wani abu da za su iya yi. Yana fitowa ya samu mutanen gidansu gaba ɗaya a ƙofar ɗakin sun zuba masa ido. Ya ja ma Saratu gefe yana tambayar ta me ya kamata a yi. Ta nisa ita ma sannan ta ce dama likitan ya ce za su gani zuwa karfe bakwai na yamma idan ba ta haihu ba dole a yi mata tiyata. Ya dan zaro ido cikin razana yana faɗin me kika ce mami? Ta ce tiyata yake za a mata idan ba ta haihu ba zuwa karfe bakwai. shi mu kawai yana tunani. Zuwa can ya ce ina zuwa bar in je wajen likitan. ita dai ta shi kawai sai da ido dan shi din ma tausayi yake bata har karfe takwas na dare ana abu guda dole dai babu yadda Abbas ya iya haka dan ya sa hannu dan a shiga da ita tiyata dan likita ya tabbatar masa ba za ta iya haihuwa da kanta ba lokacin da Abbas ke sa hannu jikin shi rawa kawai yake yi zuciyar shi kawai in banda bugawa babu abin da take hakanan suna kallo aka tura Maryam akan gada zuwa ɗakin tiyata cikin hukuncin Allah ko minti arba'in da biyar ba a yi ba likitan ya fito yana goge hannunsa da ya wanke da wani farin hankici yana murmushi Abbas da Suleiman ne suka yi kansa suna tambayar yayi dai dan sun ga saurin fitowarsa ya miƙa wa Abbas hannu yana faɗin congratulations ina taya ka murna an sami ƴa mace kuma madam lafiyar ta kalau ana ɗan gyara su ne in an gama za a fito da su zuwa ward wani daɗi ya ji ya tsirga masa bakinsa ya ƙirfuwa. kafin ka ce me waje ya ɗauki murna kowa yana nuna farin cikinsa bayan an fito da su an kai su ɗaki Maryam kan barci take sosai dan bata farfado ba tukunna yar jaririyar na halin hajiyar mu ta rike ta tana ta kallon ta yarinya fara tas kamar yar turawa kamar su ɗaya sak da Abbas hajiyar mu har mamakin kamanninta da abas take tace ashe jariri yana fidda kamanni haka shi kan abas baki ya ya kirkuwa dan murna har karfe goma sha ɗaya suna asibitin sannan ya ibi su hajiyar zuwa gida aka barbara a da inna da maimuna don su zauna da ita tunda asibitin na kuɗi ne ɗakin kuma da aka saka ta ita kaɗai ce washe gari tun da safe yake fage ya faɗa wa gungo ai tare suka taho tace bata gaza ta zama ba mai rama asibiti haka nan suka taho tare kafin karfe 11 na safe ɗakin nan ya cika da ƴan uwa da abokan arziki har Halima da mai gidanta ma sun zo kuma cikin ikon Allah kuma Maryam din mata farfado tana gane mutane kowa ya zo asibitin nan ya ga jaririyar nan sai ya yi maganar kamanninsu da Abbas Maryam na samun kulawa sosai a asibitin nan kwanansu bakwai wato sati guda kenan a lokacin aka sallame su a ranar ne kuma aka rada wa jaririyar suna wato asma'u sunan hajiya babba kenan amma radin sunan kawai aka yi taron suna sai wani satin a cikin satin kafin sunan Abbas ya sa Maryam ta koma cikin gida aka ware mata wani daki daban suna kwana da Bara'atu da Inna saboda gaba ɗaya ya sa an kwashe kayan sashen nasu don za a yi musu gyara kuma tun tana asibiti aka fara gyaran dan dama daga asibitin ma da aka sallamo su can suka wuce a gaskiya Abbas ya gyara musu bangaren abun ba a cewa komai duk wani abu da ke sassan sai da Abbas ya canza shi ya cire kashe ɗin gidan gaba ɗaya aka yi sannan aka sake labulaye masu kyau da tsada haka nan kujeru da kaket ɗin tsakiya ga sabon TV stand da TV ɗin kanta banda kayan kiɗa aka saka sabon dining table cikin ɗakin ta kuwa gado ne mai tsada sosai ɗakin nata an tsara mata shi sosai domin gadar ɗakin ta yafi na tsada a gaskiya kowa ya ga yadda aka gyara gidan nan sai ya yi sha'awa kuma ya kuɗi. ita kanta ana ji basura yace su dawo ta ga ginin gidan gaba daya ganin kai kamar ba gidansu ba komai ya canza ita kan rasa bakin magana ta yi sannan ga yadda ta ga gaba daya jama'ar gidan nan suka ɗaukaki sunan nan tamkar ba a taɓa haihuwa a zuriyarsu ba ko da yake babu mamakin irin yadda suke kaunar Abbas komai suka yi masa ai ba abun mamaki bane mai saura za mu dakata a cikin shirin namu na yau suna waye ta kaunata littafi na biyu wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam take mamakin yadda jama'ar gidan suka ɗaukaki sunan nan tamkar ba a taɓa haihuwa a zuriyarsu ba ko da yake babu mamaki irin yadda suke kaunar Abbas sai mai suka yi masa ma ai ba abin mamaki ba bane ana gobe suna haka ya ja ta dakin sa yana nuna mata irin dinkunan da ya mata na fitar suna ita kan rike baki kawai sai tana mamaki dan ita a zakanta irin kayan da take da su a dankare waɗanda ma bata saka su ba tana ganin sun ishe ta fitar sunan sai gashi ya ƙara ma ƙaro mata waɗansu kayan bebe kuwa sun fi ɗaukar hankalinta don ciwairiyar matar Hussein ce ta haɗo da tarkacen bebin kan abin ba a cewa komai In ita kanta Maryam abubuwa da dama ba ta taɓa ganin su ba sai a ranar a ranar sunan nan duk wanda ya zo ta ɓangaren Maryam ya ga ikon Allah hatta gwagwaba ba a barta a baya ba sannan ita ma ta yi kokari ta yi wa Maryam abubuwa da dama daidai karshen ta Maryam da ƴarta wato Husna kamar yadda ƴan gidan suka saka mata a ranar sun ga gata Maryam ta yi shigar kaya ya ci sau a kirga ita da ƴarta an yi hotuna an yi walima an ci abinci iri-iri duk wanda ya je sunan nan ranar ya tashi da karkatan gif na haihuwar Asma'u Husna tun daga kan kalandobi, karkatar robobi wani abun ma dai an yi shi ne kawai sa halima su ne yan gaba gaba da su asiyan isa Aisha yi da ta rufe su ko ganin su ba a yi iyayen kusuna kenan. A ranar adda sahura sai da ta faki idan jama'a ta goge kwalla saboda tsabar baƙin ciki. Tana tunanin a yanzu fa da 'ya'yanta ne a wannan daular. a gaskiya ba karamar cutar da kanta ta yi ba su hadiza da halima yaushe za su iya su kamo maryam ai tana ganin maryam ta yi musu nisan da kamo ta sai sun yi da gaske kayan da maryam kawai ke sawa a jin kallo ne ta san kuɗin da aka kashe aka yi wannan hidimar ya fi ƙarfin jarin tsamin balle a bas ma'aikacin gwamnati masu ɗaukar hoto kawai sun fi biyar a watan ranar kowa ya dube ta ya san tana cikin damuwa duk da kuwa bai hana ta gidan jus da naman kaji ba ta ce ko don mugunta ma ta ɗiba an yi suna lafiya an gama Maryam ta samu alkhairai da bata san iyakarsu ba dan akwatunan kaya da jakankuna da sauran tarkacen kaya sai da suka rasa yadda za su da ita ita da su bara'atu dan wasu ɗai sai ɗakin abas suka kai Gwaggo ranar bakinta har kunna dan murnar ganin yadda Allah ya ɗaukaka manta Rayuwa kenan. Shi yasa aka ce ba a yi wa ɗa da dukiya mugunta. Dan baka san wanda zai morar su ba. Maryam ta warke sarai tana ci gaba da shayar da Husna cikin koshin lafiya. Abbas na kula da su sosai kuma yarinyar ta yi kiba abinta. Maryam sun koma makaranta a lokacin sai shiga aji uku a jami'a. Hajiya babba ta sa an nemo mata yarinya mai rome tare suke tafiya makaranta. Tana kula da ita idan sun shiga aji. suna dawowa gida kuwa za a zo a ɗauke ta a cikin gida a can take wunin ta ko bas idan yana son ganin ta sai dai ya shiga cikin gidan ko kuma ya murje idan shi ya taho da ita kofar saboda kowa san yarinyar yake yi shi yasa Maryam bata wani sa ta aranta sosai ba inda daga ganin alamu idan Husna ta ƙara girma ɓace ta zafi da ta ga yadda ake yi wa sauran jikokin gidan ballantana Husna da ta zama kamar tsoka ɗaya a miya a cikin gidan Yadda Husna shida suka je umra tare da abar har da Husnan bayan sun da kuma ta yaye Husnan suka koma aikin haji a lokacin watan ta tara tana gudun ta ko yarinya ta zama abin sha'awa da gwatan da so ga abutan kowa a ɗan tsakankanin ne kuma gwaggwata kwanta rashin lafiya kasan ko da yaushe Maryam na gidan tana kula da ita dan tana tasowa daga makaranta za ta wuce can gidan nasu sai dare sannan a sai zai ya ɗauko ta da akwai mai kula da ita wata ƴar uwar gwaggon ce da auren ta ya mutu daga ƙauye ta zo wajen gwaggon ana ce da ita yalwa. Sun yi yawon asibiti sosai da yake hawan jini ne idan abin ya tashi babu dadi. Gaba ɗaya Maryam ta damu ta ɗaga hankalinta sai wata irin rama take ga karatu na ƙarshe. Shi kansa a bas ɗin a cikin damuwa yin ganin yadda Maryam ɗin ta kika kwantar da hankalinta. da tsawainiyar asibitin nan ne yake yin ta yana iya bakin kokarin su akan gonku ko ita gwaggon kullum bakin ta baya rufuwa a wajen yi masa addu'ar fatan alkhairi tare da roƙar Allah ya ƙara ba shi iko rike merama da amana Maryam dole ta damu da ciwon gwaggo ganin babu uwa babu uba ita kadai take da ita ita take kalla ta ji daɗi ita take kalla ta ci tamkar uwarta da ubanta take kallo shi yasa gaba ɗaya ta rikice a kan ciwon gaggo wata rana da safe Abbas zai kai Maryam gidan su gaida gaggo idan ya ajiye ta zai wuce gwarza ɗaurin aure kuma idan ya dawo zai shigo sai ya ɗauke su ita da Husna kafin su ƙara satan unguwarsu, Maryam ɗin Abbas ya biya da su wata supermarket akan Maryam din na san ta yi wa gwaggwa sayayyar kayan shayi da su maltina saboda nata ya kusa karewa tana sanye da lace ruwan hoda da ratsin farji sai duwatsun ƙanana a jikinsu ta yafa farin gala da takalmi da jaka su ma farare ta yi asalin kyau da shigar ko Abbas tun da suka fito daga gida yake kallon ta yana murmushi shi kuma riga da wando a cikinsa na farin yadi da hula sallah a kansa ita kuma Husna an yi mata kwalliya cikin karar doguwar riga mai gajeren hannu shuɗiya da takalminta kalar kayan sai ƙananan kalaba da aka yi mata a kanta da yake tana da gashi sosai shigowar su cikin shagon babanta ya ɗauki fakitin basir ya haɗa ta da shi don ya santa da ɓarna yanzu za ta ta jawo musu kaya yana rike da halin ta ita kam dama Maryam ta yi gaba ta bar su tana daukar abin da ya kawo ta kanta yana ƙasa tana duba kwalin wani abu sai ta ci daga ta ana faɗin wannan kamar Maryam sai saurin jirowa don ta ga mai mata maganar baki kawai ta buɗe tana kallanta da sauri ta ƙara so gabanta ta rike hannunta tana faɗin wai Maryam ce ce kuwa wallahi ba dan nayi miki kyakkyawar sani ba da ba zan cece ce ba gaba ɗaya kin san zane ni Maryam cikin dariya take faɗin ke kenan ashe kina duniya ai ko ni na ganki daga nesa ba zan iya gane ki ba kai dariya ta ce kai Maryam daga sana ce ya kwana biyu ya mai gidanki da yaranki da su gwaggwa da kowa da kowa na kama yi mishi raɗa a kunne. shi ma murmushi ya kace yana faɗin lalala sannan hajiya Maryam ina fata kuna lafiya ta kalli Saudatu da murmushi ta san duk yadda aka tayi gulmarta ne a wajen mai gidan nata ta sake cewa dan Allah ina goggo Maryam ta ce goggo na tana nan ba ta jin daɗi ne yanzu ma ita nake wasayayya ina yaran ku Saudatu Saudatu ta kalli mai gidan nata tace yara tukunna suna hanya. Allah sarki gwaggo. Wallahi ba dan muna hanya ba da mun shiga mun gaishe ta. Yanzu haka Abuja za mu ce mun ɗan tsaya sayayya ne. Maryam tace babu komai. Ko ki tambaye ni Saudatu bata karasa ba suka ji Husna ta taho da gudu tana faɗin mama. sannan tana ɗan gwarancinta na maganar yara Sauratu tana ganin ta tsare ta ta daga ta sama tana faɗin hello fine girl yarinyar ta mata kyau tamkar ta sace ta Abbas ne ya ƙara so inda suke tsaye da sallama sannan ya miƙa wa mijin ta hannu suka gaisa Saudatu ta kallin Maryam tana faɗin mai gidan ko Maryam ita dai ta sunkuyar da kai tana dariya suka gaisa da saudatu tana yaba tsantsan nutsuwarsa da kamewarsa ga suke kyakkyawa kamar wani balarabe ta aje husna da ke kokarin sauka za ta gudu wajen babanta saudatu tana faɗin menene sunanta Abbas yace Asma'u amma muna kiranta Husna domin sunan babata ne Sauratu ta ce Allah sarki Allah ya raya ita kadai ce ko akwai wasu Abbas yake ita kadai ce Maryam na faɗi a ranta tace Saudatu manya har yanzu shegar surutun nan nata na nan shi ma mai gidan nata faɗi yake to yar jarida sai mu tafi ko kan rana sai mana sai saurin cewa Maryam kina karatu kuwa Abbas ne ya bata amsa da faɗin tana karatu a jami'ar Bayero aji kuɗi za su shiga yanzu Saudatu ta rike baki tana faɗin kai na ji taɗi sosai Allah ya taimaka suka ce amin. Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau. A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Thank you. ɗakin nan ne mai suna waye ta kaunata littafi na biyu wanda tsaye ahmed ne da jama'a da ta rubuta a shirin da ya zo kashin wannan mun tsaya ne inda Saudatu take tambayar muryar da cewa tana karatu kuwa Abbas ne ya bata amsar da faɗin tana karatu a jami'ar Bayero aji kudi za su shiga yanzu. Saudatu ta riƙe baki tana faɗin kai na ji daɗi sosai Allah ya taimaka suka ce amin. A nan dai suka sallama Maryam na faɗin ta gaida jama'ar gidansu har mijinta ya bawa Husna dubu biyu ya a sai mata alawa. Suka sallama. Da masu sun gama suka fita suka bar su Maryam a ciki. A Tsakiyar wani Maryam ta tana tunanin abubuwa da dama. Haka nan ta ji ta san ba ta da kuzari. Komai nata tana yin sa ne kamar dole. Har na tambayar ta ko ba ta jin daɗi ne. Ta ce lafiyar ta kalau. Ko da suka koma gida dama, haka nan ta yi ta wannan abin shi dai a bas bai ko tambaye ta su waye ba. dan ya zaci ko kawarta ce ko wata wanda ta sani tun da can gwagwakan jiki ya ki daɗi ko kaɗan saboda lafiya gobe ciwo ga tsufa duk da ma tana tare da yalwa sannan kusan ko da yaushe harira na yawan shigowa shi yasa bata cika zaman aiki ba kusan ko da yaushe 'yan uwan abar sukan zo gaida goggo hakanan su hajiya babba ba a sati ba su zo sun gaishe ta ba Maryam kuma kan ji dadin hakan an sake mai da ita asibitin koyarwa na malam Aminu Kano saboda ciwon ya tsananta sosai a 'yan kwanakin nan Maryam ta sake shiga damuwa don ma an yi musu hutu kuma hutun nasu na da ɗan tsayi kusan kwana take a asibitin nan dan sautari wajen karfe 11 suke komawa gida dan wata rana ma sai babu awwal ya kore ta ana sallar asuba kuwa za ta taho kai shi ma a sai a gaishe shi domin namijin duniya ne duk gasar gannan nan tare suke yi bai taɓa nuna gajiyawarsa ba ita kanta Maryam ɗin har tausayi yake bata ranar alhamis ciwon gwaggo ya tashi da daddare ga dangadan Maryam ta rasa inda za ta sa kanta sai ta kuka har ta gode wa Allah dan ta san gwaggwanta sai dai nisan kwana dan ta kare da ciwon nan babu daɗi ko adda sahura da ta zo da yamma duba ta kasa komawa gida ta yi saboda cikin gwaggwa babu daɗi Abbas ma a ranar dole ya bar Maryam ta kwana a asibitin. Saboda ya san ko sun koma gida ma hankalinta ba zai taɓa kwanciya ba. Ta kwantar da a kan cinyarta tana ta karatun Alƙur'ani tana tofa mata tana shafe ta da addu'o'i kuma zuciyarta ta gama bushewa. Ta yi kukan ta yi kukan har ta dangana. Dan ta san kukanta ba zai cire wa gwangwanta ciwo ba. addu'ar dai ita ce har wajen karfe hudu na asuba gwaggon ta dan farfado tana fadin ruwa Maryam ta dawo robar ruwan zamzam da ta mata addu'o'i a ciki ta dago ta tana zuba mata ruwan a kofi ta ba ta sha sosai ke take na gode, Maryam Allah ya miki albarka Allah ya sa ki gama da duniya lafiya Allah ya miki albarka Allah ya albarkaci suriyar su Maryam ki kasance mai hakuri da rayuwa kin ji ko ita dai Maryam ta ji wani irin abu na tsarga mata a zuciya ya gagara wucewa ta rasa abin da yake mata daɗi tana jin gwaggwa tana wani irin numfashi da kar. Maryam ta fara karanto mata kalmar shahada ita kuma tana amsawa a hankali a hankali har raye halinsa Allahu akbar Allah sarki gogoye wa'adi ya cika Allah ya sa mu cika da imani san Maryam bata lura ta rasu ba ita ta dauka bacci ta samu sai yalwa da adda sahura da ke gefe ne suka fahimci me yake faruwa gaba ɗaya jikinsu ya gama yin sanyi yalwa sai saurin cewa ta ci Maryam a ɗan gyara mata kwanciya domin ta samu barci ga har an fara kiran sallah da sahura ta taimaka suka gyara mata kwanciya suka lullube ta har Maryam na faɗin da kun buɗe mata fuska saboda numfashin kar ya tuce Allahu akbar bata san numfashin kan babu ba ta shiga ban daki dan ta yi alwala yalwakan da addasar sharar kwalla suke yi a fakaice Sukan sallar ma a suka yi ta yalwata ku ta taje ta shaida wa ma'aikatan halin da ake ciki likita da nurses ne suka shigo tare da yalwa Maryam tana kan abin sallah tana kan tarbi suka nufi kan gadon aka buɗe ta suka yi ta gwaje su sannan suka sake maida ta suka lullube ta a lokacin Maryam na tsaye a gefen su sai ta ji likitan na faɗin Allah ya ji ɗanta gabanta ya ba da za ta faɗi ta gata gata faɗa kan kujerar da ke ta dabar tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani kan hawaye ne ya ɓallo mata da ƙyar ta ta fito daga ɗakin tana fitowa waje ta samu bakin barar da ɗakin ta zauna ta san lokacin da kuka ya barko mata ba kowa ya ganta ya san rasuwa ake mata sha'ani na asibiti duk wanda ya zo wucewa sai ya ce sai hakuri Allah ya ji kansa ko ya ji kanta a wannan rana Maryam ta ci abin bata taba ji a rayuwarta ba bata san ciwon maraici ba sai yau dan bata san zafin uwa ko uba ba tunda bata san shi ba Goggo ita ce uwarta ita ce ubanta ita ce komai nata Gwaggwanta ta nuna mata sosai san da ita bata san iyakarsa ba. Ta saku da ita. Yau gashi gwaggwa ta tafi ta a doron duniya. Yau gwa za ta kalla a madadin gwaggwanta ta ji sanyi. Sai a bas ta husna. Gwaggwa ta yi mata rikon da ko uwarta da ubanta sai haka. Ta kaunace ta kaunar da har abada ba za ta taɓa gushewa ba. zuwa karfe goma na safe na an kai gogo kwancinta na gaskiya har an dawo ana karɓar gaisuwa Maryam na cikin ɗakin gwaggon a gefe a gefen gadonta hannunta riƙe da tasbaha tana hawaye shi kaɗai ne ke zuba a idanta ko gaisuwar ba ta iya amsawa Yan uwan mijinta da surkanta su ne suka cika ɗakin kaf gidansu ba gidansu Abbas babu wanda bai zo ba mazansu da matansu su suka cika gidan Abbas kuwa suna waje da sauran maza suna karɓar gaisuwa amma gaba ɗaya hankalin shi yana cikin gida wajen Maryam domin bai san wani hali take ciki ba har karfe tara saura kwata na dare a lokacin mutane sun tsalaita da zuwa ya shiga cikin gidan da sallama Maryam suna cikin ɗaki ita da yalwa da inna da sahajiya babba ce Maryam ta zauna din suna ganin Abbas gaba ɗaya suka fito daga ɗakin ta kura ta tashi zaune dama a kwance take kan gadon gwaggon shi ma yin zama kusa da ita suka shiru gaba ɗayan su ita kwance ta wata sabuwar kwalla tana sake zubo mata ya matso kusa da ita yana faɗin sai hakuri dan Allah Maryam ki haƙuri ki daina kukan nan haka addu'a ita ce kadai ki da kokko ko ki ba sai dawo da ita ba ki rage kukan nan haka nan idan ba so kike ni ma ki jefa ni cikin wani halin ba ta janyo bakin hijabin ta goge hawayen da ke sufo mata tace yace mata kin ci abinci ta girgiza kanta alamun a'a yace haba maryam me yasa kike haka tun azu nake ji a jikina baki sa komai a bakin ki ba mutum zai zauna haka ne babu abinci duk sanda kake da mamaci wata rana dole ko ba dade ko ba jima ka ci za ka sha har kai dariya kai kuma yi barci da mun share wannan ba wai yana nuna baka damu da rashin sa bane a'a zanci ne irin namu na ɗan adam da sauran mantuwa wanda Allah ya ɗora mana amma ba wai dan mutum bai damu bane shi yasa to dan haka gara mutum ya sassauta wa kansa ki ya hakuri kin ki ci abinci da shi ya tashi ya buɗe buɗe a cikin kwanukan da suke cikin ɗakin ya ɗauko mata fura da mamma a cikin wani kwanon silba ya kawo mata nan ya saka ta a gaba sai da ta sanye sannan ya zuba mata tuwon masara miyar ɗanyen kuɓewa da yake da zafi tuwon da yake a cikin kula yake shi ma ta ɗan cika ɗan ya ji daɗi sosai sannan ya ci gaba da kwantar mata da hankali har sai da ya ga ta ɗan dawo da nutsuwarta sannan ya musu sallama ya tafi a kan sai gobe sai dawo haka nan aka ci gaba da karɓar gaisuwa kullum su hajiya babba sai sun zo da sauran mutanen gidan har sai da aka yi sadakar uku ita ma Maryam ɗin bayan an yi sadakar bakwai a bas ya zo ya ɗauke ta kayan gwaggo kuwa gaba ɗaya ta fito da su ta aika babu awwal ya zo saboda ta san shi ke da iko akan kayan gwaggo shi da kansa ya ce ta ɗauki duk abin da take so amma ita ta ce ba ta son komai shi ma ya ce to kayan mata ne sai da su a nan dai ya ce to ta bada na bayarwa a bada su sadakar sauran mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka